okubara esura ya munana etara nikinara kyazo omukama akagambira Musa ati ogambire Aroni oti kora ajya kuemba etara omushanju ozakize mbali ekinara kyazo kiri kuleba Aroni yakorako yaemba etara ezo kwa kizambali ekinara kyazo kyabaire kirebire nkoko mukama yahangire Musa kandi ekinara kikaba kihesirwe kiti kiona kikaba kikozirwe omzaabu kwema amaguru kugoba amatagi ekinareke omushaka kikora omuntu aza eyo mukama yamuragire okweyeza nokwezibwa kwa balevita omukama akagambira musati oyahule abalevita omubaisiraeli obeze orora ija kubeza ogiroti kubeza ogiroti kokubasirira buliomo orumoiso rumurabe amubiri gwona bafure bijwaro byabo bere anyuma bakwate enumi yekigeto amoi nekihongo kyensano nungi ekigendao etabira inwe namajuta naiwe oteo ekigeto kyenumi arwenya tano yo amafu abalevita obateke omumaisho geyema dumuterano omale ouruze enteko yona ya Isiraeli oro oramara kuteka barevita omumaisho geyema abaisiraeli babatekeo emikono Aroni aongere omukama abalevita abo ekyo kiongo kya baisiraeli kyo kutunkeza bate nibakolera omukama Anyuma balevita bate mikono amitwe yenumi Enumi ezo emo ogitambire omukama arwe kiyongo kenya tano ya mafu. Endijo ogimutambire arwe kiyongo kyokokibwa aro kwatirira abalevita. Abalevita obateo kuta ni bawiraroni nabatabani. Obaongere omukama ekiyongo kyokuchunkeza. Niku orayaura otio abalevita omubaisiraeli mara para bagabange Orora amara kubaura otyo okabeza nokubao ngekiyongo kyo kutunkeza bataye omuhema bakulimirimo haro kubabairwe omubaisiraeli babera kimubange mberonkeire balya omwanya gwa bakaigura nda emizigaje yona omulisiraeli ebayange gwaba muzigaje gwa muntu anga gwe kitungano emiziga ejegyo nkagironka kwema kiro ekyo naita emiziga ejo yabamesiri abarevita mbawire omba Isiraeli nabaaroni nabatabani kukolera abaisiraeli omuyema yomterano nokubatirira abaisiraeli abo batalija bakagoba atakatifu bakagwerwa ekibundo Musa na Aaron nenteko yone ya Isiraeli bakora batyo abalevita nkoko omukama yaangire Musa kubakora abalevita baye juma amafu bafurane bijwaro byabo Aroni yabaongera omukama kiyongo kyo kutunkeza bagirira nenyatano yokubeza hanyuma bagya omuhema kukora emirimo batakuwera Aroni nabatabani bakakora abalevita okumukama yaangire Musa Omkama akagambira Musa ati ebi bikwete abalevita kubandiza abe miaka gabiri na itano kutemba abo babeni bobatani bakora emirimo omuyema ali muterano kwema abe emyaka makumgatano abo eikora balirekere batagendera bakujuna balevita barumuna babo omumyoga yabo omuyema ali muterano Kyonkati ibone kubani boba kora myogegyo. Abalevita obeniko oba emyoga etyo.